Salamat, Sister Milen. Yes. <laughs> Ayan, magandang umaga po. Tingnan niyo ho yung katabi ninyo. Sabihin niyo sa kanya, buti nagising ka ng maaga. Napakahirap bumangon ngayong umagang ito dahil alam naman ho natin, napakaganda ng uh, panahon ang panahon natin napakasarap kung matutulog ka lang, no? Pero praise the Lord po sa inyong lahat na pinili niyong bumangon at sumamba sa Panginoon kasama ng buong RLCC family ngayon. So, gayon din naman po sa mga hindi nakarating ng maaga at kasama namin online, good morning po sa inyo. And kung makakarating man kayo ng second service, kami ay matutuwa kung hindi dahil malakas ang ulan, maintindihan naman natin 'yan. So, praise the Lord po ngayong umaga. Tayo ay nagpapatuloy sa ating serye ngayon ngayong buwan ng Oktubre. Ang title po ng serye natin ay Home is Here. Ang panalangin ko po sa aking puso na sana sa, inyo pag, sa inyong pagdalo, nararamdaman ninyo na para kayong nasa bahay pag kayo ay nasa RLCC, di ba? Na nararamdaman niyo po na kayo ay parte ng ginagawa ng Panginoon sa church na ito. Amen ba yan? Amen. Sige po. So, ba, sa atin pong pag-uumpisa, nais ko lang pong ikwento sa inyo na nung um, nakaraang Wednesday, nakatanggap po ako ng tawag na hindi ko gustong matanggap. Um, no, nagising ho ako nung araw na yon na nagri-ring po yung cellphone ko, tapos nagri-ring din po yung phone ng asawa ko na-imagine nyo na ba yung tension? Bakit sabay nagri-ring yung telepono naming dalawa? Sa phone ko, tumatawag po yung kapatid ko, si Sister Lizelle, yung nagki-keyboard kanina. Sa phone naman po ni Andrew, tumatawag po yung daddy ko. So yung tension na naramdaman ko, pagkagising naming dalawa, sabi niya sa akin, tumatawag si daddy. Sabi ko, tumatawag si sis. So parang sabi niya, anong gagawin natin? <laughs> Sabi ko, sagutin. Huminga ako ng malalim. Sinagot ko yung tawag ni Rizelle. Tapos ang sabi niya sa akin, sis, gising ka na? Eh, siya, ano ba isasagot ko? Ay, syempre, oo, no, nasagot ko na eh. Oo, gising na ako, sabi niya. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Sabi ko, o oh, ano? Sabi niya, wala na si Botchok. Si Botchok po ay isa sa aming mga alagang aso na matagal-tagal din naming nakasama, nine years to be exact. And nung araw po na yon, kaya po hindi ko gustong matanggap yung tawag na yon kasi alam ko na nasa ospital o nasa vet clinic si Bochok. And nag-a-update po ang doktor sa amin araw-araw kung kamusta. Nung araw na yon, medyo sabi hindi na masyadong okay pero lumalaban, parang ganyan. So nung araw po na yon na natanggap ko yung tawag ni Rizel, magpagkatapos niya sabihin na wala na si Bochok, medyo ano po, uh, quiet lang ako ng saglit. Kasi sinintindi ko kung tama yung narinig ko. Kasi kakagising ko lang eh. Tapos sabi ko, ah, oh, sige. Tapos binaba na niya yung phone. Sabi niya, basahin mo na lang yung GC. Binaba niya yung phone. Pinuntahan ko po yung group chat ng pamilya namin para mani- masigurado ko kung tama ba talaga yung nabalitaan ko mula sa kanya. At nung nabasa ko na po yung group chat, ayan, welcome po sa ating mga kasama. Salamat po kayo ay nakarating sa kabila ng ulan. Sige po. So balik po tayo kay Botchok. Nung nabasa ko yung group chat, doon lang po nag-dawn sa akin yung katotohanan na wala na talaga siya. So eto po si Botchok. Si Botchok po ay isa sa tatlo naming mga Shih Tzu na kasama ni PM. At nung araw na yon, dumiretso, naligo ako mabilis, dumiretso po kami sa pet cemetery para magpaalam po sa kanya. Hindi ko na po siya naabutan na buhay. So, nung nagpapaalam po kami, ano na, wala na siya. So, um, pagkakita ko po sa kanya na nakahiga, actually, nung namatay po siya, bukas pa yung mata niya eh. So, nung nakita ko siya, hala, ito na yung part na sabi ko, sana po makalagpas ako. <laughs> Naiiyak ako. Kaya ko to. Okay, nung nakita ko po siyang nakahiga doon, uh, na nakabukas ang mata, para lang siyang nagpapakute kasi mahilig po siyang magpakute eh. Siya yung sa tatlong aso, siya po yung parang napaka-sweet. Na gusto niya lang humiga, hihiga siya ng patihaya para kamutin mo yung tiyan niya. Tapos tahimik lang siya, tapos sobrang sweet siya, lagi siyang nakadikit sa'yo. Parang ganun lang yung itsura. At nung pong oras na to na nakatayo ako sa harapan niya, hinahawakan ko siya na ganun, hindi ko po maip, maipaka, maip, explain ang aking nararamdaman. Na namatayan ako ng aso pero parang feeling ko ang laki nung nawala sa akin. Sino ho sa inyo dito meron po kayong mga alagang aso o pusa o kung sino pa mga ano pa mga klasing mga hayop ang inaalagaan natin diyan? Okay? So, pero alam, siguro nakaka-relate ho kayo doon sa pakiramdam. May mga ibang tao marahil parang sa kanila, mm, ba't naman kayo nalulungkot? Aso lang naman yan. Pero kung ikaw ay nag-aalaga ng mga ganitong klasing pets, iba yung pakiramdam. And noong time po na yun, iyak ako ng iyak na habang kami ay narito, nandoon. Das yung, si mama, hindi na po siya umiiyak kasi naubos na daw po yung luha niya nung sinundo nila si Botchok sa vet. So kami na lang po yung mga kakarating lang. Iyak kami ng iyak. Tapos nung habang nandoon ako, na-realize ko, Lord, paano nangyayari na ang isang ang pagkawala ng isang maliit na aso ay nagdadala ng sobra-sobrang kalungkutan sa puso ng isang tao? Bakit ganun? Tapos doon ko po na-realize na the reason bakit po si Botchok, nine years kong nakasama, parang maliit na kapatid na lalaki ang trato ko sa kanya. At ang pakiramdam ko ng time na yon parang wala na, hindi ko na siya makikita. Tapos hindi pa ako sure kung sa langit makikita ba natin ulit yung mga aso natin. So hindi ka din sigurado. Pero narealize ko po nung oras na yon na the reason bakit ang isang tao kapag ka nawawala ng mahal sa buhay, whether aso man yan or talagang taong kasama mo sa buhay mo, kung bakit masakit, ay dahil ang bawat isa po sa atin ay nilikha ng Diyos para tayo ay magkaroon talaga ng malalim na connection sa isa't isa. Kung posible yon para sa akin at sa aso namin, sa loob ng siyam na taon, posible din yon sa mga relasyon natin sa isa't isa. So, hindi lang to tungkol sa aso. Ako lang kasi ngayon, very fresh po ang aking ano, karanasan. Pero sa totoo lang, tayo pong lahat ay nilikha tayo ng Panginoon para magkaroon tayo ng malalim na connection sa isa't isa. Bawat isa sa atin nilikha para maranasan natin yung pakiramdam na may nakakakilala sa'yo, sa kung sino ka, at kilala mo rin siya at nagmamahalan kayo sa isa't isa at mayroon kang kasama na lumalakad sa buhay. Hindi ka nag-iisa. At yan ang dahilan kung bakit, you know, ang mga pagkakaibigan napaka-importante sa buhay natin. Yung, yung, yung sabi nga nila, ang aso daw po ay man's best friend, no? Kasi yung aso, di naman magre-reklamo yan. Pag umiyak-iyak ka dyan, okay lang sa kanya. Iyak-iyak ka lang, nandyan lang siya. Magre-reklamo lang siya kapag ka gutom na, tsaka pag naiihi, o na na number two. Yeah, kailangan pagbigyan mo na siyang palabasin, etc. Pero, bukod sa mga alaga natin, ang pagkakaibigan sa buhay nating mga tao, napaka-importante. Kaya kung mayroon kang kaibigan, biyaya yan sa buhay mo. Sino po sa inyo may kaibigan kayo? At least isa. At least isa. Hindi po talaga. Wala po. Wala talaga. Oh, isa lang, isa lang ang requirement, okay? At least isang kaibigan. Kung mayroon kang at least isa, biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kung nandito ang kaibigan mo, tignan mo siya sa tabi mo at sabi mo, salamat sa iyo. Yes. Okay. <laughs> Kung mayroon kang kaibigan, biyaya ng Panginoon yan sa iyo. Sa totoong buhay, marami pong mga tao pakiramdam nila wala sila nun. Kaya kung meron ka, biyaya ni Lord yan sa iyo. Amen? Biyaya yan. Pero sa totoo lang, kahit na ang mga kaibigan natin nakakatulong naman talaga sa ating buhay, sa totoo lang po, hindi sila sapat. Sabi mo ulit sa katabi mong kaibigan mo, hindi ka pala sapat. Sayang. Thank you, pero di ka pala <laughs> sapat. hindi sapat ang, ang mga pagkakaibigan natin, although biyaya sila, okay? So inuulit ko ho ah, maganda yon na meron kang kaibigan, pero hindi sapat dahil minsan, sa totoo lang, alam ko maintindihan nyo to at lahat tayo nakaranas ito, kahit gaano pa kabuti ang pagkakaibigan natin sa isa't isa. As para, bilang parte ng buhay nating lahat, may mga pangyayari na ang mga kaibigan natin ay nagkakaproblema tayo sa isa't isa, may mga kaibigang lumalayo, nawawala, nagkakasakitan. May mga nakakalungkot nga po dyan, yung mga pagkakaibigan na nagkasakitan tas nawala na. Yung hindi na naayos. Minsan parte naman talaga ng pagkakaibigan yung magkakapikunan, magkaka-offendan. Pero ang nakakalungkot ay yung meron tayong mga relasyon sa buhay natin na hindi na nagpatuloy. Isa po yan sa mga ano, general na karamdaman ng mga tao ngayon. And alam ko habang sinasabi ko po ito sa inyo, baka napapa-throwback kayo. Meron kayong mga naaalalang mukha ng mga tao na kasama ninyo nung inyong kabataan, mga kaibigan ninyo nung elementary, high school. Akala ninyo friends forever kayo. Pero ngayon, hindi nyo na alam kung nasaan na sila. Ano nang nangyayari sa buhay nila. So, although biyaya ang pagkakaibigan, hindi ito sapat kasi sa totoo lang, pag may kaibigan kang tao, yung kaibigan mong tao hindi perpekto. Katulad mo rin. Kaya magkakasakitan, maraming pwedeng mangyari sa inyong relasyon. Kaya ngayong umagang ito, ang nais ko pong sabihin sa inyo ay kailangan natin ng mga kaibigan na hindi, o pagkakaibigan, hindi lang nakadepende sa tao, o sa kakayahan mo o sa kakayahan ng kaibigan mo, pero nakaangkla sa awa at sa biyaya ng Panginoong Hesus. Kasi kung ang pagkakaibigan nyo ay tungkol lang sa inyong dalawa o sa inyong grupo, pagka dumating ang unos o pag dumating ang mga kung anumang pwede ninyong pagdaanan, kung ang, ang nakadepende lang yung friendship sa inyo lang, eh di ba tayo bilang tao, limitado po, ano? Hindi naman natin kayang palaging nandyan. Kahit minsan, di ba, pag may mga kausap po kayo, mga kaibigan o mga kapitbahay ninyo, lagi mong pag may pinagdadaanan, sasabi mo, nandito lang ako para sa'yo, sister. Pero pag tinawagan kanya ng alas dos ng madaling araw, tulog ka. So, nasaan? Hindi naman talaga natin kaya, kung magiging honest tayo, na lagi tayong nandyan para sa isa't isa. Pero kung ang ating mga pagkakaibigan ay hindi lamang nakadepende sa ating kakayahan, pero nakaangkla sa mercy at sa grace ng Panginoon, sa kanyang awa at biyaya sa buhay natin, yun ang mga kaibigan na makakatulong din sa atin. Hindi ko ho sinasabing, wag na kayong makipagkaibigan kung wala si Kristo. Hindi yun ang sinasabi ko ha. Ang sinasabi ko, okay yun biyaya yon. Pero kailangan din natin ng mga kaibigan at pagkakaibigan sa buhay natin na nakaangkla sa awa at sa biyaya ng Panginoon. Ang mga kaibigan na nakasentro kay Kristo. Yan ang kailangan ng bawat isa sa atin. Kailangan nating maranasan na meron tayong mga pagkakaibigan na ang sentro ay hindi ang isa't isa, pero ang Panginoong Hesus. And dito sa serye natin na pinag-uusapan natin, home is here, lagi natin, nung nakaraan, nag-preach po si Pastor Ebet, dapat ay maging handa tayong buksan natin ang ating pintuan para sa mga taong dinadala ng Panginoon dito. Nung nakaraang linggo, si Pastora Charo nagturo sa atin sa, pa, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Napaka-importanting iniimbita natin sila iniimbita natin yung mga tao para maranasan din nila si Jesus. At sa oras na ito, nais ko pong ibahagi sa inyong salita ng Panginoon tungkol naman sa bukod sa buksan natin ang pinto, imbitahin natin sila. Ngayon, laliman natin ng konti. Kaibiganin natin ang mga tao. Dahil kailangan nila ng mga pagkakaibigang nakasentro kay Kristo. At kailangan mo rin. Sabihin mo nga po sa iyong katabi, sikuhin mo na lang, wag mo na kailangan mo. Kailangan nating pare-pareho. Amen. Ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit. Bakit mahalagang itaguyod natin ang pagkakaibigang nakasentro kay Kristo? Ano ba ang magagawa ng mga ganitong klaseng pagkakaibigan sa buhay mo? Bakit mo kailangan ito? Kung okay naman ang mga kaibigan mo sa labas, kung okay naman yung mga kaibigan mong kapitbahay mo, mga kasama mo sa trabaho, at least pagka pumapasok ka sa trabaho, hindi ka feeling mag-isa. Meron kang nakakausap, may mga kachika ka. Meron kang naseshera ng iyong mga pinagdaraanan. So, meron namang mga ganun. Ba't kailangan pa ng ganyan, pastora? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At naniniwala ako na ang Panginoon ay gagawin niyang malinaw sa atin ito at ang, panga, ang, ang akin pong pangarap, panalangin, ay napagkatapos ho ng pakikinig ng lahat sa mensaheng ito, ay talagang magtaguyod tayo ng mga gantong klaseng pagkakaibigan sa buhay natin. Kasi ito, kailangan din natin ito. Amen? So, pag-usapan ho natin ay manggagaling sa uh, book ng Marcos 2 verse 1 to 12. So, ito po ay parte ng gospel books sa ating New Testament kung saan ang pinag-uusapan ay ang buhay ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagdating, kapanganakan, yung buong taon ng kanyang pagmiministry at ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So dito sa parting ito ng Marcos, sa ating pag-uusapan, nandun pa lang tayo sa point na ang Panginoong Jesus, nag-uumpisa na siyang magpagaling ng mga may sakit. Lalo na ngayon, no? And, uh, uso ngayon ang sakit. Wala ho ba kayong sakit? Okay, baka magka, <laughs> magkapasa-pasa tayo dito, pero sige Lord, ikaw nang bahala sa amin. Sa puntong ito, ang Panginoong Jesus, nagpapagaling na siya ng mga may sakit. So unti-unti na siyang nakikilala. Pero ang pagkakilala nila sa kanya, ito yung mga naggagawa ng milagro. Nagpapagaling ng may sakit. So, medyo maingay na yon. Kayo ba, di ba? Kung kunyari, makarinig kayo ng pagpumunta ka sa landayan, nandun si Lolo, gagaling ka dun. Di ba? Siyempre, ikaw naman, uy, may sakit ako, pupunta ako ng London. Parang ganun yung feeling ng mga tao during this time, okay? Para lang magkaroon po tayo ng imagination kung anong nangyayari. So, sa verse na ito, pag-uusapan po natin ang tatlong dahilan kung bakit kailangan natin ng mga pagkakaibigan na nakasentro kay Kristo. Amen? Sige ho, samahan niyo po ako, tayo muna ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa iyo, O Diyos, dahil ikaw ay narinito Umulan man, umaraw o bumagyo, patuloy pa rin po ang kabutihan mo sa buhay naming lahat. Kaya sa oras na ito, ang panalangin ko, Lord, ay hayaan mo po na ang aming mga puso ay maging handa sa iyong mensahe. Kausapin mo ng personal ang bawat isang naririto dahil ikaw ang tunay na nakakakilala sa amin, O Diyos. At baguhin mo po ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ang unang dahilan kung bakit kailangan ito ay ang mga pagkakaibigang nakasentro kay Kristo, tinutulungan nila tayong mapalapit sa presensya ni Jesus. Tinutulungan nila tayong mapalapit sa presensya ni Jesus. So dito sa babasahin natin starting verse 1, ang nangyari po dito ay si Jesus, dahil nga medyo ang dami ng mga nakakakilala sa kanya, nagpapagaling siya palagi, umalis muna siya sa Capernaum, doon sa chapter 1, pagkatapos niyang magpagaling ng maraming tao, umalis, and then bumalik. Okay? So imagine niyo kung si Lolo sa landayan umalis, <laughs> eh di yung mga tao parang, ah, wala na, walang magpapagaling. Tapos bumalik. Ay di syempre, ano mangyayari? Nagkagulo ngayon mga kapatid. So basahin natin ito. Sabi dito, pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. Ando na siya, nando na siya. Punta tayo, punta tayo. Kahit wala tayong sakit. Panoorin lang natin kung anong gagawin. O kaya anong sasabihin. Punta tayo. So na, verse 2, nagkatipon doon ang napakaraming tao. Walang sinabing bilang, Sinabi lang ni Marcos, napakaraming tao, kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Hindi ko ho alam sa inyo dito, kasi madalas ho for service kayo uma-attend, may mga panahon ng pag second service, yung susunod po na service natin dito, sa sobrang dami ho ng tao, wala na pong, di na po kayang pumasok ng tao dyan. Pag meron hong naiihi, tas nandito siya, hindi po siya makakapunta sa CR. Ganun po ang mangyayari kasi punong-puno ng tao. So parang ganito yung picture dito. Sa sobrang dami ng tao, wala na pong mapwestohan kahit sa labas. So siguro, yung mga tao, ang layo na nung labas na kung nasan sila. Tapos parang, ano ba nangyayari? Punong-puno ng tao, hindi na sila makapunta. So wala na silang mapwestohan at ang Panginoong Jesus, nandoon siya, nangangaral siya sa kanila. Okay, nagtuturo siya ng mabuting balita sa kanila. Ito ngayon ang sunod na nangyari. Sa verse 3, oops, sorry. Okay, verse 3, may dumating na apat na taong may dalang isang paralitiko. May dumating apat na tao, may dala silang paralitiko. Sa, ang paralitiko po, nakahiga siya sa parang stretcher. Nakakita na ho ba kayo ng stretcher? So, apat sila kasi bawat kanto ng stretcher, binibitbit. So imagine niyo po, ang daming tao, tas merong pala- paralitiko, bit-bit ng apat na tao. Paano kaya makakapunta ang apat na taong yun? At paano makakalapit yung paralitiko? So, eto ang nangyari. Hindi nga nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't etong ginawa nila. Basahin po natin mabuti. Binakbak nila ang bubong Sino ba tong apat na to at ba't nangingialam ng bubong ng may bubong? Binakbak nila ang bubong sa tapat ni Jesus, sa tapat niya, at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Meron na hubang ng bakbak ng bubong ninyo. Minsan nga ho, di ba, pag meron lang mga naiba to sa inyong bakuran o kaya nagtapo ng basura sa basurahan nyo, anong nararamdaman nyo po? Di ba, sino ka ba? Basurahan ko yan eh, bakit ka? ang may-ari ng bahay na bakbakan po ng bobong, mga kapatid. At hindi ko alam kung anong mararamdaman ko kung ako ang nabakbakan ng bubong, pero sa puntong ito, nais ko ipakita sa inyo yung, yung itsura ng mga bahay nung panahon nila. Okay? So ganito po, ang, ito yung picture o drawing ng posibleng itsura ng bahay. Kaya nakarating sila ng bubong, hindi po sila nag-akyat bahay, okay? Nakarating sila ng bubong dahil may hagdanan po madalas nung panahon na yon ang mga bahay ng mga Israelita. Okay? So, ang nangyayari, yung, yung bubong nila, hindi po katulad ng mga bubungan ngayon na patriangle. Okay? Ngayon, ang bubong nila, flat lang, flat. So ang nangyari dito, sa sobrang dami ng tao, iniakyat ng apat na kaibigan ang paralitiko sa taas, ipinuwestos nila. So kunyari, andito si Jesus, medyo maraming tao dito, pwesto po. Doon sa tapat na tapat ni Jesus, binakbak ang bubong. Imaginin po ninyo si Jesus. Ano yun? Bakit may mga nahuhulog-hulog mula sa So, pag ini-imagine ko po ito, pag binasa mo kasi siya, simple lang. Ah, wow, nakakatuwa, binakbak nila yung bubong. Pero pag inisip natin yung realidad nun, nagtuturo si Jesus sa bahay, binakbak ang bubong, nahulog-hulog lahat ng mga kung ano-ano mang debris at mga kung ano-ano mang nahulog dyan. At eto na nga po ang posibleng naging itsura nun, okay? Binakbak ang bubong, so kitang-kita nyo naman po dyan sa, ano, sa picture. Merong mga straw, merong iba-iba po yung mga ano, eh, paraanan kung paano sila gumawa ng bahay nung panahon na yon. Pero nahulog po yung mga yan lahat dun sa nandun. So imagine niyo siguro dumi nung sahig, ano? Kasi binakbak yung bubong eh. Tapos ibinaba nila ngayon ang paralitiko. And then, sabi po dito sa verse 5, na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Balikan muna natin yung ginawa ng mga kaibigan. Imaginein mo kung ikaw yung kaibigan. Meron kang kaibigang matagal na, na hindi makalakad, narinig mo si Jesus, kaya niyang magpagaling, pero ang daming tao, pwede namang hayaan mo na bukas na lang kasi daming tao eh. Haba ng pila eh. Di ba pagka mahaba pila, bukas na lang, balik na lang tayo. Pero itong mga kaibigan na ito, ginawa nila lahat ng magagawa nila. Kahit na siguro na-imagine ko, yung galit ng may-ari ng bahay. Parang willing silang tanggapin yan. Basta mailapit lang tong kaibigan kung nangangailangan kay Jesus kasi si Jesus lang ang makakapagpagaling sa kanya. Ang mga kaibigang nakasentro kay Kristo, gagawin ang lahat para mailapit ka kay Jesus. And ba, pag binalikan po ninyo sa buhay ninyo, meron kayong mga kaibigan ganyan. May mga kaibigan kayo na nakilala ninyo sa eskwelahan o siguro kapitbahay ninyo na nakakakilala kay Jesus. Tapos hindi lang nila tinago sa sarili nila yon, sinabi nila yon sa iyo. Inilapit ka nila kay Jesus kaya ka nandito ngayon. May mga taong ganyan sa buhay mo. Nagbigay sila ng pagkakaibigan sa iyo, Naging tunay na kaibigan sila. Hindi lang sila laging nandyan, pero dinala ka rin nila papalapit kay Jesus. Kailangan natin ng mga ganitong klaseng kaibigan sa buhay natin at bawat isang taong dinadala ng Panginoon sa RLCC, kailangang makaranas ng pagkakaibigan na ganito. So tulungan natin sila, mga kapatid. Hindi ko po sinasabing bakbakin nyo yung bubong ng kapitbahay nyo. Pero kung meron tayong pwedeng gawin para sa ating mga kaibigan, gawin natin. Kasi may mga kaibigan tayo na ginawa din nila yon para sa atin noon. Amen po ba? Amen. So ang una, tinutulungan tayo ng mga kaibigan na uh, nakasentro kay Jesus na maranasan natin ang presensya niya. Pangalawa, tinutulungan din nila tayo na maranasan ang kapangyarihan ni Jesus. So ang una, inilalapit nila tayo kay Jesus. Praise the Lord. Malapit na tayo, nakakarinig na tayo ng mga katuruan, nararanasan na natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Nakakapunta tayo dito, nagkakaroon ng share group sa ating bahay. Okay, thank you Lord. Ang susunod, tinutulungan nila tayo, hindi lang mapalapit ka kay Jesus o makilala mo siya, tinutulungan din nila tayo na maranasan ang kapangyarihan ni Jesus sa ating buhay. At iyon ang nangyari sa paralitiko dito sa kwento. Balikan po natin. Sabi ulit sa verse 5, ito na yung binasa natin kanina. So dahil sa pananampalataya ng apat na kaibigan na nangbakbak ng bubong, sabi ng Panginoong Jesus, Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Wait lang, sino ba yung may pananampalataya? Yung kaibigan o yung tao? Yung paralitiko, base sa verse. Ang sabi dito, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya. Ang pananampalataya ng mga kaibigan na ginawa ang lahat ng pwede nilang gawin para tulungan ang kanilang kaibigan. Yun ang naging daan upang makaranas ng kapatawaran mula sa Panginoong Jesus ang paralitikong ito. Siguro naman ang paralitiko din, no, meron din siyang pananampalataya dun sa punto na yon. Kasi sumaka, so, bumuo din siya eh. Pwede naman siyang bahay na lang eh. Di ba? Hindi na, wala na, hindi na ako gagaling. Okay na ako. Parang yung mga kaibigan niyo po na ayaw magpa-check up. Di na, okay lang. Okay lang naman. Pero siguro si paralitiko, siya din sa sarili niya, gusto niyang gumaling. So lahat sila, kasama ng pananampalataya ng mga kaibigan niya, sabi ng Panginoong Hesus, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ngayon, ganito, meron hong mga kaisipan na doon sa panahon nila, nais ko pong ibahagi sa inyo para mas maintindihan natin ito. Una, meron silang paniniwala na kapag ikaw ay isang paralitiko o ikaw ay merong karamdaman, na ikaw ay may nagawang kasalanan kaya ka pinaparusahan sa iyong sakit. Yan ang paniniwala nila. Marami, mm, hindi lahat sa kanila, pero merong ganong parang sikat na paniniwala nung panahon na yon. Either ikaw ang may ka- nagkasala ka, kaya ka nagkasakit, o nagkasala ang mga magulang mo, kaya ka naging ganyan. Naalala ko ho, nung ang nanay ko, dahil ayan, nakita ko na siya, ay nabuntis po sa ak- na ako po yung nasa loob ng tiyan. Pero hindi pa ho sila mag-asawa ng tatay ko nung panahon na yon. Sabi po, ang sabi niya sa akin, ang takot daw niya Naiisip niya baka dahil sa mga kasalanan niya, paglabas ng anak ay bingot. Tama ba mama, bingot? Mukhang hindi naman pa. <laughs> Praise the Lord. Okay? Baka daw mamaya ganito, baka kung ano man. Kasi nga yung paniniwala, no? So tingin ko, ibig sabihin ng events, even sa panahon natin, buhay pa rin yung paniniwala na baka yung kasalanan ng magulang mapasa sa anak. Ganon ang paniniwala nila nung panahon na ito. Kaya ang mga paralitiko, ang lahat ng mga may sakit, hindi nila masyadong parang, ano yan, huwag tayong masyado lumapit. Kasi makasalanan yan. Pangalawa, naniniwala sila na ang tanging may, may kakayahang magpatawad ng kasalanan ay ang Diyos Ama. So kaya nung sinabi ni Jesus ito, Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Ipinakita niya ang pagiging anak ng Diyos niya. At ipinakita din niya ang pagtanggap niya sa mga taong katulad ng paralitiko na madalas hindi pinapansin o madalas hindi binibigyan ng halaga. At eto na nga, sabi po sa susunod na verse, may nakaupo roong mga marites. Okay, na mga tagapagturo ng kautosan na nag-iisip ng ganito. Mga pariseyo ito, mga teachers of the law. Bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos hindi ba't Diyos lamang ang nakakapagpatawad ng kasalanan? Pero sa isip lang nila yon. Naisip lang nila. Eh syempre, ang Panginoong Jesus, dahil siya ang Panginoong Jesus, eto ngayon ang sinabi niya, number eh, verse 8. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya kaagad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabiing, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. So ang tanong ko sa inyo, ano ba mas madali? Sabihin ko, kunyari kay Pastor Ebet, pinapatawad ka na ni Lord. O kaya sabihin ko kay Pastor Ebet, tanggalin mo yung salamin mo, sigurado lilinaw ng mata mo. Ah, ano ang mas madali? Mas madaling sabihin na pinapatawad ka na kasi hindi mo naman mapapatunayan yun eh. Di ba? Pero pag sinabi ko sa kanya, tanggalin mo yung salamin mo na yan, sigurado ako, kitang-kita mo lahat ng... Ma-. Tapos tinanggal niya, tapos hindi. E di pahiya ka ngayon. ba? Diba? So kaya sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ano ba mas madali? Sabihin kong pinapatawad ko siya o sabihin kong o pagalingin ko siya. Tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kasi alam niya na sa kaisipan ng mga tagapagturo ng ano ng ng, ng uh, ah, batas o ng mga pariseyo, nag-iisip sila ng paraan para pabagsakin siya, para questionin siya. Kaya ito ngayon ang sinabi niya. Verse 10. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao, tinutukoy niya ay siya, ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan sinabi niya sa paralitiko. So unang kausap ng Panginoong Hesus yung mga pariseyo, para malaman nyo na ang anak ng Diyos merong karapatan at uh, otoridad na magpatawad ng kasalanan, tumingin siya ngayon sa paralitiko. Tumayo ka. Buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Ay, pinauwi ang dumi-dumi dito dahil sa'yo. <laughs> Hindi, hindi siguro gano'n. <laughs> Sabi ng Panginoon, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Imaginein po natin na tayo'y nandun. Tapos nandun ka, ang daming tao, maingay, madumi, magulo. Sabi ni Jesus, tumayo ka, buhati mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Siguro lahat ng mata, no? Nakatingin lahat. Ano, gagalaw kaya, gagalaw? Siguro ang una niya munang ginalaw, yung hinlalaki niya sa paa bago siya tumayo. Hindi natin alam kung paano nangyari yun. Pero sinong sinabi yun ng Panginoong Hesus sa kanya, eto ang ginawa ng paralitiko. Tumayo ang paralitiko habang nakatingin ang lahat. Naramdaman niyo na po ba yung meron kayong ginagawa tapos nakatingin ang lahat? Siguro parang yung pagtayo mo, dinahandahan mo ng konti, no? Para syempre nakatingin lahat ng tao sa'yo. Nakatingin ang lahat, kaagad niyang binuhat ang kanyang higaan at umalis nang hindi nagbababay. Okay. Umalis, kaya ang lahat ng naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila kailan may hindi pa kami nakakita ng ganito. Na nung sinabi ni Panginoong Jesus, tumayo ka, bitbitin mo at umuwi ka, nangyari talaga. Ginawa ng Panginoong Jesus ang pagpapagaling sa paralitiko para rin patunayan na siya ang Diyos na kaya ring magpatawad ng kanyang mga kasalanan. Inuna ng Panginoong Jesus yung spiritual na kalagayan ng paralitiko. Obvious naman po na kailangan niyang gumaling dahil siya ay paralitiko. Pero ang Panginoong Jesus, inuna niya muna yung totoong kailangan niya, which is ang kagalingan ng kanyang buhay spiritual. Kaya kapatawaran ang unang ibinigay. Ang sumunod na ibinigay, kagalingan. At nakita ng lahat yon. Ang tunay na mga kaibigan, na nakasentro sa Panginoong Jesus. Hindi ka lang nila ilalapit sa Diyos hindi ka lang nila iimbitahin para ma- maka-attend ka rin ng church o makilala mo rin si Jesus. Tutulungan ka rin nila na maranasan mo ang kapangyarihan ni Jesus na magpatawad at magpagaling. Bawat isa po sa atin dito may pangangailangan sa ating buhay na maranasan natin ang kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Hindi ako sigurado sa kung anumang sakit ang meron po kayo ngayon habang tayo ay naririto. Pero layunin ng Panginoon sa iyo na ikaw ay makaranas sa kagalingan mula sa Kanya. Hindi lang pisikal, pero lalong-lalo na emotional at spiritual. Bawat isa po sa atin dito nasaktan sa kung anumang dahilan. Ang nais ng Panginoon, makaranas ka ng kagalingan na nanggagaling sa kanya. At ang ginagamit niya, katulad sa kwento, kung hindi dinala ng apat na kaibigan ng paralitiko sa presensya ni Jesus, hindi nila, hindi niya mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Pero kung meron tayong mga kaibigan sa buhay natin na nakasentro sa Panginoong Jesus, na mananalangin para sa iyo pag ikaw ay may pinagdaraanan, na hindi susuko sa iyo pag ikaw ay nagpapasaway, na lagi kang sasamahan sa buhay kahit na mahirap o ano man ang pinagdaraanan mo. Kung merong mga taong ganito na ipupu, ito, lagi kang ituturo sa Panginoon. Hindi sa kanilang sarili. Minsan 'di ba ang tendency natin bilang mga kaibigan, huwag ka mag-alala, dito lang ako para sa iyo, bro. Sige, yaman na. Kape na lang tayo. Wala na rin yan. Madalas ganun tayo, nakadepende sa atin. Pero kung ang mga pagkakaibigan kay Jesus nakasentro, kanino natin ituturo yung mga kaibigan natin? Hindi sa atin. Kasi nakakapagod yun. Ako ho, ang personalidad ko bilang tao, kapag ka may nakita akong may problema, madali akong parang, oh, ano, ano, tara, tulong. Pero narealize ko, hindi ako ang kailangan nila. Ang kailangan nila ay ang Panginoong Jesus. At ang mga pagkakaibigan na nakasentro sa Panginoon, yan ang pwede nating ibigay sa kanila. Ituro natin sila sa tunay na kayang magpatawad ng kanilang mga kasalanan at tulungan sila na gumaling o makaranas ng pagbabago sa kanilang buhay. Ako po ay nagpapasalamat na sa buhay ko, binigyan ako ng Panginoon ng mga kaibigan na nakasentro kay Kristo. Hindi po kami perpekto lahat, pero bawat isa po sa amin ay uh, binago ng Panginoon sa journey na ito. So medyo throwback picture po talaga yan. Kung hindi niyo po nakikita, yung nasa kabilang dulo si Pastor Evet po yan. Ano, si, ah, at ang, pangal, ang tawag po namin sa aming sarili, da, kami po ay mga unang youth dito sa RLCC nung nag-uumpisa pa lang ang RLCC. Kaya ang tawag namin sa sarili namin, primitibos. Kasi tinubuan na po kami ng lahat ng tutubo. Ugat at kung ano-ano pa man dito sa RLCC. So ayan, marami po dyan. Kilala nyo kung namumukhaan nyo kasi medyo throwback picture po yan. Pero yan, kami po, uh, ito pong mga taong ito, tunay na ginamit ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay naming mag-asawa. Upang tulungan kami na maranasan namin ang presensya niya sa aming buhay. At the same time, maranasan ang kapangyarihan ni Jesus. Alam niyo po, at ganyan-ganyan lang kami, ang saya namin dyan, di ba? Pero marami po kaming mga ganap sa buhay na sa totoo lang, maraming mga times din po na ayawan na. Gusto nang mag- mag-conflict, may nag-away na dalawa, damay lahat. Tapos ayaw na, wala na, hindi na pupunta, hindi na mag-uusap, hayaan mo na. Pero lagi-lagi, merong magpapaalala sa amin, hindi. Ang pagkakaibigan na nakasentro kay Kristo, kailangan nating ipagpatuloy na tulungan ng isa't isa na maranasan natin ang pagbabago na nanggagaling sa Kanya. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon na merong ganito. And kung ang prayer ko din po para sa inyo, makahanap at makaranas kayo ng mga ganitong klaseng pagkakaibigan na hindi po kayo iiwan at the same time sasamahan kayo, maranasan nyo ang presensya ng Panginoon at kapangyarihan niyang magbago sa buhay ninyo. Kung meron kayo mga ganitong kaibigan, praise the Lord. Kung wala pa po, ang prayer ko tayo dito sa RLCC ay maging ganitong klaseng kaibigan sa isa't isa. Hindi perpekto, pero sa Diyos nakaangkla. Hindi po ito tungkol sa amin, hindi ko po itinataas yung buong primitibos. Ang itinataas ko dito ang Diyos kasi alam ng Diyos. <laughs> Kung gaano po ka-imperfect ang bawat isa. Kahit po ilan dyan, sangkaterba po dyan ng mga pastor. Ilan ang pastor dyan sa grupo na yan? Pero yung pinagdaraanan po, ano talaga, grace of God lang po talaga sa aming lahat din. So, ang mga kaibigan na uh, nakasentro kay Kristo, number one, tutulungan tayong mapalapit sa presensya niya. Pangalawa, tuturuan tayong maranasan ang kapangyarihan niya. At pangatlo, tutulungan tayong mabu- mamuhay ng ayon sa layunin ni Jesus. Sabi po dito sa verse 12, Nung tumayo na ang paralitiko dahil sinabi ng Panginoong Hesus, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at ikay umuwi na. Tumayo siya at habang nakatingin ang lahat, binuhat niya ang kanyang higaan at umalis. Hindi sinabi sa kwento kung ilang taon ng paralitiko ang paralitiko. Pero kung i-imaginein po natin yung pakiramdam niya, bago siguro siya tumayo, inisip siguro niya, sure ba to? Pag ba tumayo ako o ginalaw ko, gagalaw ba talaga? Di ba kung ikaw ay merong matinding karamdaman o matinding pinagdaraanan, minsan ang hirap maniwala na okay na. Pag sinabi sa'yo na, ang Panginoon lang ang kailangan mo, Panginoon magpapagaling sa'yo, talaga ba? Talaga ba, Lord? Pero dito, nung, ang, nung ginawa ng paralitiko yung sinabi ni, ng Panginoong Hesus sa kanya, naranasan niya yung layunin ng Panginoon sa buhay niya. At yon ay ang makaranas ng kagalingan at kapatawaran galing sa Panginoon. At the same time, magamit ng Panginoon ang buhay niya upang maging patotoo sa kung sino si Jesus. Dahil tumayo siya, nung sinabi ng Panginoon na siya ay tumayo, nakita ng lahat yun nangyari. Napatunayan na ang Panginoong Isus, hindi lang siya nagpapagaling, siya rin ay nagpapatawad. Hindi siya parang miracle worker lang dyan na parang ano, magaling lang o kaya nagmamagic. Siya ay anak ng Diyos. At nakita ng lahat ito nung tumayo ang paralitiko. Ang paralitiko naranasan niya yung layunin ng Panginoon sa buhay niya na maging patotoo sa iba. Na tanging ang Panginoong Jesus lamang ang makakapagpatawad at makakapagpagaling sa Kanya. Ang sabi dito, lahat daw, kaya ang lahat ay, nang naroroon ay namangha. Sila ay nagpuri sa Diyos at sinabi nila, kailan may di pa kami nakakita ng ganito. Ang sabi, lahat na mangha, kasama yung mga pariseyo. Wow! Di natin kaya yan. Kahit yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus, dahil sa patotoo na nangyari sa buhay ng paralitiko, nakita nila kung sino si Jesus. At babalikan po natin yung, yung katotohanan na pinag-uusapan natin. Hindi mangyayari ito kung hindi dahil sa mga kaibigan ng paralitiko na naglapit sa kanya. Pag binintindi po natin yung buong kwento, hindi siya tungkol doon sa mga kaibigan. Tungkol siya kay Jesus. Kasi si Jesus naman talaga kailangan natin eh. Pero ginagamit ng Panginoong Jesus ang ating mga kaibigan at pagkakaibigang nakasentro sa Kanya upang maranasan natin ang presensya niya, ang kapangyarihan niya, at ang layunin niya sa buhay natin. May mga tao po sa buhay ninyo, mga kaibigan ninyo, ang pakiramdam nila sa buhay nila, wala na silang, wala nang layunin ng Panginoon sa kanila. Marahil sila po ay discouraged sa kung ano man ang kanilang pinagdaanan. Pakiramdam nila, wala na to, siguro hanggang dito na lang ang buhay ko. Kailangan ka ng mga kaibigan mo. Kailangan niya nila ng tulong natin upang maituro sila sa Panginoon. Dahil ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay ng layunin sa buhay nila. Marami ho sa inyo dito, nandun na po kayo sa siguro mga edad na 50 pataas. Tama po ba? Yung mga 50 pababa, mamaya na kayo. Okay? Yung 50 pataas ho. Di ba madalas ho kapag ka nandun ka na sa puntong edad na yon, maiisip natin o maiisip po ninyo ang inyong buhay, parang ano na, marami na pong taon ang lumipas. Meron pa bang magagawa ang Panginoon sa buhay ko kung ganito na ako katanda? Pero alam niyo ho, kung merong mga kaibigan sa buhay natin na laging magpapaalala sa iyo na may layunin ng Panginoon sa iyo, kahit na ano pang edad, kahit na ano pang limitasyon, may layunin ng Panginoon at ang buhay mo gagawitin niya at gagawin niyang patotoo ng kung sino siya. Kailangan natin ng mga kaibigan na ganun. Hindi yung mga kaibigan na puro chismis lang ang sinasabi sa atin. O puro mga, mga kung ano-ano lang na mga toxic na bagay na pinag-uusapan sa social media ang pinag-uusapan. Kailangan natin ng mga kaibigan na magtuturo sa atin papalapit kay Jesus. Amen? Mga 12 years ago, lumabas po itong babaeng ito. Kilala niyo po ba siya? Okay, so hindi po lahat ay kilala. So si I'm a liar girl, sumikat po siya sa social media kasi nakuhanan siya ng video sa LRT na sinisigawan niya yung lady guard. Tapos ang sinasabi niya doon sa lady guard, you think I'm a liar? I'm a liar? Ang ibig niya talaga sabihin, I'm a liar. So parang sinungaling ba ako? Pero kung paano niya kasi sinabi, sabi niya, you think I'm a liar? I'm a liar? No, you think I'm a liar? Ganun siya ng ganun. So kaya sumikat siya at nabash nung panahon na ito bilang si Amalayer Girl. Okay, so siya si Amalayer. Ang daming mga nangyari noon. May nag-upload ng video And then nagulat na lang siya, sikat na siya sa social media, pero binabash siya ng mga tao. Kasi ang nakita lang doon sa kwento is yung parte na sinisigawan niya yung lady guard. Tapos yung lady guard nagsusorry, parang sobrang humble. So siya yung parang naging mukhang kontrabida doon sa kwento. And nung time na yon na binash siya, during that time, hindi pa po masyadong uso yung ngayon. Sobrang uso, di ba? Magmasimple ka ang pagkakamali, yari ka sa social media. 'Di ba? Nung time na 'yon, hindi pa ganun katindi, pero gan- grabe yung nangyari sa kanya. Sobrang daming mga tao nagbabash sa kanya kung ano-anong mga sinasabi tungkol sa kanya. Dumating sa point, siya po ay isang graduating student, college student nung time na 'yon. Dumating sa punto ng buhay niya na sa, ah, hindi na siya lumalabas ng bahay. Hindi na rin siya pumasok ng school. Kasi kahit sa school, lahat ng mga ka, mga kaklase, mga hindi naman siya kilala, lagi siyang binabash. So parang dumating siya sa punto sa buhay niya, siguro dito na lang ako, ayaw na niya, gusto na niya lumayo, sinasabihan siya ng tatay niya, hindi, lumaban ka, kailangan mo ganyan, pero ayaw na talaga niya. Tapos, sa puntong yon sobrang depressed na siya. Ang dami niya ng mga naiisip tungkol sa sarili niya. Naisip niya, di na siya lalabas. Natatakot siya tuwing makakakita siya ng lady guard. Ayaw niyang sumakay ng tren. Sobrang traumatized siya ng buong pangyayari na yon. Tapos isang beses, meron daw siyang parang na-sense sa puso niya na sige magbasa ka ng mga tweet ng mga tao, mga pinopost nila. Tapos nabasa niya, ito, yung tweet ni Rodrigo de Guzman. So ayan siya, si Paula Jamie Salvosa ang pangalan niya. Sabi niya, I just want my life back. Kasi nga parang pakiramdam niya dahil doon sa nangyari na yon, parang nasira yung buhay niya. At ang sabi sa kanya ni Rodrigo, hindi niya kilala si Rodrigo. Hindi sila magkakilala. Sabi ni Rodrigo sa kanya, don't worry, God will restore it. Mas maganda pa sa dati mong buhay, an abundant life. And then napaisip siya, ano kaya na itong sinasabi nito ni Rodrigo? Tapos bukod kay Rodrigo, meron pang mga iba pang mga nagtutweet din sa kanya. So si Rodrigo ay isang kristyano na nag-church sa isang church sa Caloocan. At yung churchmates nila, nag-reach out sila kay Paolo Salvosa para i-encourage siya na hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. At dahil sa ginawa nila, si Paula Salvosa umattend ng church nila. Sa punto ng buhay niya na wala na siyang pag-asa, umattend siya sa church nila sa Caloocan. Tapos, na-encourage siya ng mga kapatiran at doon sa kanyang pag-attend at pagka- pagka-encourage, doon niya na-realize, mahal pala ako ng Diyos. Diyos pala ang kailangan ko, si Jesus pala ang kailangan ko sa buhay ko. And then sa patuloy niyang pag-attend, doon niya naranasan ang presensya ng Panginoong Jesus sa buhay niya. Tapos doon niya rin na-realize na meron din siyang mga pagkakamali sa nangyari. Natuto siya, nakaranas siya ng kapatawaran mula kay Jesus. Naraw, natutunan din niyang magpatawad. And then, nung moment din na yun, nangyari yung mga nangyari sa kanya, pinili niyang magpabautismo at maniwala sa Panginoong Jesus. Tapos sinabi niya pa nga dun sa CBN Asia, yung 700 Club video niya, na ang kanya pong um, spiritual birthday ay March 3, 2013. So, nung narinig ko po yun at natuwa po ako, well, hindi naman walang kinalaman, pero birthday ko yung March 3. <laughs> Parang ako, ay, ang galing. <laughs> Parang ano siya, na-amaze lang ako dun sa nangyari sa buhay niya. At ngayon po, 12 years after, Si Paula Jamie Salvosa ay isa na pong youth pastor sa church niya sa San Mateo, Rizal. Sino ang mag-aakala na si Amalayer na hinusgahan ng buong Pilipinas, exad yung buong Pilipinas, pero sa social media, na nawala na siya ng pag-asa sa kanyang buhay. Pero dahil sa pagkakaibigan na ibinigay ng mga tagasunod ni Kristo, Siguro nung time na yun, yung mga kaibigan naman ni Paula, parang, dito lang kami for you, girl, kaya mo yan. Siguro na-encourage naman siya. Pero ang kailangan niya at ang nagpabago ng buhay niya ay yung mga kaibigan ay tinuro siya sa Panginoong Jesus. Yan din ang kailangan mo. Yan ang kailangan ko. Yan ang kailangan nating lahat at ng bawat isang dinadala ng Panginoon dito. Amen. Mas mararanasan natin si Kristo kung ang pagkakaibigan ay sa Kanya nakasentro. Mababago ang buhay natin, mararanasan natin ang presensya niya, ang kapangyarihan niya, at ang layunin niya kung merong mga kaibigan sa buhay natin na sa kanya tayo tinuturo. Mga pagkakaibigang hindi perpekto, minsan nagkakasakitan pero pinipili na bumalik kay Kristo at ituro ang isa't isa sa Panginoong Hesus. Yan ang kailangan natin. At yan ang pangarap namin. Pangarap ko para sa atin dito sa RLCC. Na meron tayo mga ganyang klaseng pagkakaibigan na matutulungan talaga natin ang isa't isa. Amen po ba? Ngayon po, sa oras na ito, ang tanong ko sa iyo, sino ang nag-imbita sa iyo? Siguro yung iba sa inyo, malayo-layo ang babalikan. Ano? Paano ka nakalapit sa presensya ng Panginoong Hesus? Sino yung mga tao na yon? Siguro pagkatapos po ng ating service, kung maaari nyong sendan ng mensahe, o siguro kung matagal mo na siyang hindi nakakausap, baka ito na ang pagkakataon, baka ikaw naman ang gamitin ng Panginoon para siya naman ay muling maimbitahan. Marahil pwede mo siyang lapitan kung nandito siya, magpasalamat, na ginamit siya ng Panginoon upang mapalapit ka sa Panginoong Jesus. Praise the Lord. And siguro, meron ding mga iba sa atin dito na marami tayong mga ah, concerns o pakiramdam pag pinag-uusapan ang pagkakaibigan dahil sa iba't iba nating mga karanasan. Pero sa oras na ito, katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, ang bida sa kwento, hindi yung mga kaibigan. Ang bida sa kwento si Jesus. Yung mga kaibigan, instrumento para maranasan ng paralitiko ang presensya, kapangyarihan at layunin ni Jesus sa kanya. So ang bida ay hindi tayo, pero si Jesus. Pero tayo ang gagamitin niya. Kaya sa oras na ito, nais ko po kayong bigyan ng pagkakataon na maintindihan din natin na bukod sa mga kaibigan na nakasentro kay Jesus, si Jesus mismo ay kaibigan mo. At importante ka sa Kanya, mahal ka Niya, at nais niyang maranasan mo ang presensya, kapangyarihan at layunin niya sa buhay mo. Siya ang una mong kailangan. Ang mga kaibigan, biyaya. <clears throat> Pero ang tunay na kailangan natin ay kung sino ang bida. At yan ay ang Panginoong Jesus. At kung mararanasan natin ang pagkakaibigan o pagmamahal na binibigay ng Panginoong Jesus sa atin, doon din natin mahuhugot yung kakayahan nating maging kaibigan sa iba. Kasi 'di ba kung naranasan mo na pagka ang pagkakaibigan na binibigay ng, ni Jesus sa iyo, 'yun ang kailangan mo. Pwede mo sabihin sa iba na si Lord ang kailangan mo kasi naranasan mo 'yun eh, sa iyong buhay. Sa oras pong ito, tayong pong lahat ay yumuko. Nais ko po kayong ipanalangin bago ho tayo muling umawit sa ating Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita. Salamat po, O Diyos, na pinalala mo sa amin. O marahil yung iba sa amin, ngayon lang namin naintindihan. Na ikaw ang aming tunay na kaibigan. At na gumagamit ka ng mga kaibigan, pagkakaibigan nakasentro sa iyo upang maranasan namin, O Lord, kung gaano kakalapit na lagi kang nariyan, at na ikaw lamang ang tanging may kakayahang magpatawad sa amin at magbigay ng kagalingan at pagbabago sa aming buhay. Salamat din po, O Diyos, na dahil sa iyo at sa mga kaibigang ginagamit mo, maaari rin naming maranasan ang iyong napakagandang layunin sa buhay namin. Na hindi ka patapos, O Diyos, kahit na minsan pakiramdam siguro namin, Lord, o lang lahat ng mga naririto Napapatanong kami kung meron ka pa bang gagawin sa buhay namin. Salamat po na ngayong umaga, pinaalala mo sa amin na may maganda kang layunin at ikaw ay patuloy na kikilos at uumpisahan mo ito sa pamamagitan ng pagkakaibigan na pwede rin naming ibigay at maranasan kasama ng mga kapatiran at ng mga taong dinadala mo sa buhay namin. Salamat o Diyos sa mga ka, pagkakaibigang nakasentro iyo na nag-imbita, nagdala sa amin, nagpakilala sa amin sa iyo, praise the Lord, sa buhay nila. And I pray, Lord God, na bawat isa po sa amin na naririto ay maging ganong klaseng kaibigan din sa iba. Para maranasan nila kung sino ka. Para makilala nila kung sino ka. At makita nila, Panginoon, na Ikaw ang tunay na kailangan namin sa buhay na ito. Salamat po, Diyos, sa iyong salita. Salamat po na kinakausap mo ang bawat isa ngayon sa aming mga puso.